Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi alhamdulillah salatu vasallam ala rasulillah ho'p tabuk mintaqasida Rumlilarda askarlari bilan musulmonlarda askarlari ya'ni musulmonlarda boshlig'i yazid ibn abu sufyon va hamda robiya ibn omirni ikkalasini 2 mingta askari bilan ular 8 mingta askari bir biriga yo'liqqandan keyin birinchi nimada aytib o'tganimizdek o'tgan darsimizda chekinishdi Rumlilar chekindi va mana shunda Sa'd ibn Abu Sa'd ibn Avs mana shu jangda ishtirokchilardan, musulmonlar ishtirokchilardan. U kishi aytadiki, rivoyat qilib, dushman tarafdan 1200 tasi qatl etilindi dedi. Shu birinchi zarbada. Bizdan 120 tasi shahid bo'ldi deyapti. 1200 ta dushmandan 120 ta bizdan shahid berildi dedi. Ulardan 1200 tasi qatl etilindi. Xo'p, undan keyin aytib o'tganimizdagi Georges akasi Batoliqni qasosini olishigini aytdi. qavmini qiziqtirdi, qaytib ketamiz deb turganda qas yuz bilan qaytib borasizlar? Uyatmaysizlarmi? Qoleli deb ularni jangga qiziqtirdida, so'ngra aytdilarki, boshqa balkim dedi, boshqacha bir yo'li ham bo'lib qolar, ular bilan bir kelishishdi. Bizga podshoh aytganida, ularni ochiq olib kelgan, ular kambag'al xalq, shu ochachilikdan kelib qolgan bo'lsa kerak, shunga biror bir taom beradigan bo'lsa, balki qaytib ketishi mumkin, dedi-da, o'zlarini yordamchilardan bo'lgan bir arabni chaqirdida, bor amakini o'g'illariga borgan dedi. Nima niyatda keldi ekan bilaylik, oralarda bironta bir aqlli yig'i bordir, deyapti. O'zi odatda arablar unchalik aqllilari kam bo'ladi deyapti. Ya'ni bular shunchalik to'g'atmaganda bironta aqlligi chiqib qolar orasida bir maqsadini ifoda qilib beradi yo. Kelsin o'sha bilan bir gaplashaylik deyapti. Bizi bizi saviyamizdagi odam bordir ular orasida deyapti. Shunchalar ular to'g'atmagandan qarang. Shunda keyin u nima qildi? Bu bordi ularni oldiga. Yazid ibn Abu Sufyan Robiy ibn oldiga bordi-da, oldiga borib, men shu nimani oldan kelyapman dedi, bu Georgist oldan kelyapman dedi. Sizga ular maqsadingizni bilmoqchi ekan, olinglar bir aqlingizni kesin ekan dedi. Shunda Robiy ibn shunday chiqdi-da, bo'lmasa u uni kecha akasini o'ldirgan odam. Kechagi jangda. Men boraman dedi. Men boraman uning oldiga o'zim gaplashaman deganda, Yazid ibn Abu Sufyan aytdiki, "Ey birodar, siz bormang, kecha uni ukasini, siz uni akasini kecha qatl etgansiz" dedi. "Sizga xatar bor" dedi. Deganda u aytdiki, Alloh subhanahu va taolo oyat aytadiki, "Qul la yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va ala Allohi falyatawakkalul mu'minun." Alloh taolo aytadiki, "Ey Muhammad alayhisalom, ayting, bizlarga Alloh taolo yozib qo'ygangina bir zarar yetadi. Alloh yozib qo'ygan narsasi yetmaydi. U bizning hojamizdir va mu'minlar Allohgagina tavakkul qilsin" deb Alloh taolo oyatda aytgan dedi. Shunga binoan men tavakkul qildim Robbimga dedi. Men boraman dedi. Men ulardan qo'rqmayman dedi. Rabi ibn Umar ular bilan uchrashmoqchi. Shunda o'zi yakka ketyapti. Faqat faqat aytdilarki, sizlar yaqinroq turinglar dedi. ularni oldiga uchrashgani boraman, sizlar yaqinroq yerda turinglar. Agar mabodo ular menga xiyonat qilganini sezib qolsanglar, hujum qilinglar, qarab turmanglar, himmat qilinglar men haqimda dedi. So'ngra bu kishi ularni oldiga ketdi. Boyaga arab bilan, kelgan elchi bilan. Ularni oldiga borar ekan, shu podshohni ularning amirini Georgisni palatkasini oldigacha bordi-da, chodirni oldigacha. Borgan vaqtda o'sha yaqinlashayotgan vaqtda u aytdiki, bu amirni ulug'lagin dedi. Bizda otdan tushib kiramiz oldiga dedi. Deganda u aytdi, Alloh qasamki men otdan tushmayman dedi. Deganda bu to'g'ri kelmaydi bu narsa. Hammamiz tushamiz biz deganda aytdiki, bo'lmasa men qaytib ketaveraman" dedi. Xorlikka yuz tutgan senlarsan dedi. Xor odam qo'l cho'zadi dedi. Biz dedi hal qo'l cho'zganimiz yo'q dedi. Senlar cho'zyapsan, xolos sen men qaytib ketaveraman dedi. Deganda u kirib u bu amiriga Georgesga bu gapni aytganda, u Georges aytdiki, e, bu arab qishloqi to'g'ri aytayapti dedi. Bu badaviy bo'lsa ham to'g'ri aytayapti. Haqiqatan biz shaharda yo'ni dedi. Kirorsin dedi. Ota bilan kirib keldi. Allohu akbar. Mana izzat, qarang. Ota bilan uni amirni oldigacha, Georges oldigacha kirib keldi. Shunda <clears throat> u Georges endi ohangda Georges unga ohangni o'zgartirdi. Ya arab birodar, keling xush kelibsiz dedi-da va so'ngra aytdiki, bizga xabar beringlarchi deyapti. Bizi huzurimizda deyapti, sizlardan ko'ra zaifroq odam yo'q edi, ummat yo'q edi. Hatto biz hayolimizga kelmasdik, sizlar bizga jang qilishinglar. Bizdaqa katta bir mamlakatga jang qilishinglar bizi hayolimizga ham kelmasdi. Ya'ni sizlar nimani xohlaysizlar? Ayt, qavming nimani xohlaydi bizdan dedi. Deganda Robiya ham Umar aytdiki, biz sizlardan 3 ta narsani xohlaymiz dedi. Yo bizni dinimizga kirasizlar dedi. biz aytgan kalima la ilaha illalloh Muhammad rasululloh aytasizlar. Yo dedi bizga xor bo'lgan holatda jizya berasizlar. Yo'inki oramizda qilich boshqa yo'l yo'q dedi. Shunda u aytdiki, nimaga senlar dedi, birinchi bo'lib bizdan jang boshlayapsizlar. Nimaga forsdan boshlamayapsan deyapti bu. E, Forsliklar ham ana shu vaqtda katta bir kuchli davlat bo'lgan. U rumliklar. Rumliklar o'zidan dushmanni burib yubormoqchilar, qarang. Nimaga deyapti? Nima bilan urushmayapsizlar fors bilan dedi. Deganda bu aytdiki, Alloh taolo oyatda aytadiki: "Ya yuhalladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar valyajidu fikum ghilza." Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarga yaqin bo'lgan dushmanlar bilan jang qilinglar. Sizlardan u shiddatni ko'rib qo'ysin dushmanlar degan dedi. Senlar bizga forsdan ko'ra yaqinroqsan deyapti. Shom bizga yaqinroq dedi. Mana shu o'rinda endi urg'u, mana shu o'rinda Demek har bir davrdagi davlatlar, musulmonlar ular bilan jang qilgan davlatlar katta kuchlar bo'lsa, o'zidan burib yuborishni xohlaydi. Bu tarix hozir ham takrorlanyapti. Mana o'z-o'zidan Rossiya biz Amerika bilan urushimizni xohlaydi. Amerika Rossiya bilan urushingizni xohlaydi. Bir-biri bilan bo'lgan janglarda, siyosiy o'yinlarda bir-birini ular nima sindirishni ham xohlaydi. Ya'ni sizni mujohidat qo'l orqali nari dushmani ham sinib ketishini xohlaydi. Nimaga masalan bundan oldin u mana 30 yil oldin Rus bu yerga kirib kelgan vaqtda Afg'onistonga kirib kelgan vaqtda bu yerda jihod farzayn degan Saudiyadagilar ham, Saudiyadagi hozirgi mana shu hukumatlar ham nega jihod farzayn degan. Chunki u vaqtda Rossiya bilan urushilganda, Rossiya bilan Saudiyani siyosati teskari. Lekin Amerika bilan yaxshida. U payt Usama bin Laden rahimahulloh qahramon bo'lgan edilar. Borganda gulchambarlar bilan kutib olishgan. Lekin mana endi Amerika kirib keldi, Amerika bilan do'stda. Endi xavorijga aylandi Usama bin Laden. u vaqtda ular mana shu yerda Rossiya bilan qarshi urushlikni Pokiston ham qo'llagan, chunki Pokiston ham unga qarshi edi-da, Rossiyaga qarshi. Lekin endi nima bugun kelganda endi qarshi qolishdi bular mujohidlarga, chunki bularni siyosatiy to'g'ri kelmay qolyapti. Qarang, bu bunaqa siyosiy o'yinlar bo'ladi doim. Ya'ni bu shu mujohidlar qo'li bilan narigi tarafdan foydalanib qolishdi xohlaydi. edi. Mana bir azali birodarlar aytib berganida, bizda dedi shu biz dedi o'sha Rossiya bilan bir xilroqku ular nimalari ham. Shu bizni deydi nimaga borgan deyapti. Afg'onistonga borgan shahid bo'lasan deyapti deydi. Ya'ni <laughs> bizdagi istixborot, ya'ni biz tilda SMB shuna deyapti deydi. Keyin men aytdimki deydi, bora olmayman hozir, iymonlarim yetmayapti" desam deydi, podima i uyjay dedi deyapti. <laughs> Iymonni ko'tar va bor deyapti deydi. Shahid bo'lasan, bor o'sha yerga deyapti deydi. Qarang, unga mana shu kelib mana shu yerda nima bilan Amerika bilan jang qilsa. shu yerda yo'q ketsa, qaytib kelmasa dedi-da. Hamma o'zini dushman tarafiga yo'liq nima qilishni xohlaydi. Mana hozir shu kunlarda mana Suriyada jang bo'lyapti. Nimaga endi Rossiya pitirchilab qolyapti? Chunki Rossiyaga u keraklik hamkor davlat, bir-biri bilan inoq davlat. Va Eron nimaga pitirchilab? Chunki bir-biri bilan kerakli ular. Shu davlatlar ham bir-birini nima qiladi shunaqa. Bu ham demak, ya'ni Fors bilan bo'lsa, Fors bilan chaqilib ketsa, birinchidan musulmonlardan qutqarilsa, musulmonlarning hujumidan qutulsa, birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad bitta o'g'ri ikkita qo'yonni urishda. Uni dushmani bo'lmiş, nariga sinib ketsa. Sinib ketsa. u o'z-o'zidan Amerika bizni qo'limiz bilan rus sinkishini xohlaydi. Bizni qo'limiz bilan Amerika sinishini rus xohlaydi. Inshaalloh ikkalasi ham sinadi bizni qo'limiz bilan inshaalloh. Georges aytdiki, "Ey arab birodar" dedi, "Xo'p, bizdan boshlamoqchisan jang" dedi. "Ke" dedi, "Boshqa bir yana bir yo'lini, tariqasini qilaylik, sulh qilaylik" dedi. Sulh. "Kelinglar, hammanglarga men bittadan tilla dinor beraman va 10 ta ovqat beraman" dedi. ovqatni yeyiladi, ketib qolinglar deyapti. <laughs> Shunda bu kishi aytdiki, sen nima deyapsan dedi Robi ibn Omar. 3 ta variant dedim-ku dedi. Yana aytaman dedi. Yo islom diniga kirasanlar, yo jizya berasanlar xor bo'lgan holatda, yoki jang dedi. u Jorjis aytdiki, sen islom diniga kirish haqida keladigan bo'lsak, oxirimizgacha o'lsak o'lib ketamizki, diniga kirmaymiz dedi. Birinchi varianting. Ikkinchi varianting, jizya degan narsinga keladigan bo'lsak, Pul berish deyapti, o'lganimiz undan ko'ra osonroq deyapti. Pul berish qiyin deyapti. Haqiqatan mol chiqish qiyin U ikkinchi varianti qiyin. Uchinchisi jangga keladigan bo'lsa dedi, ya'ni bu ruhiy unga ataka qilmoqchi-da. Ya'ni ruhiy sindirmoq, psixologiyaku ku bu. Bizda dedi shunday qo'mondonlarimiz bor deyapti. Shunday kuchlilar borki deyapti. Xuddi hozirgi tilda ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, kuchli spetsnazlarimiz bor, g'ishda bosh bilan sindirib yuboradiganlar bor deyapti. Shu uzoqdan chiqib qolgan snayperlarimiz bor, yoki shunaqa bizning amollarimiz bor, yoki spetsnazlarimiz bor, shunaqa bir kuchli askarlarimiz bor. Osmonda ham, yerda ham xuddi quvvatlarimiz bor degandek qilyapti-da, maqtanyapti-da. Buni qo'rqitmoqchi. Xuddi qarsida odam qo'rqib ketadi yandaqa. Qachon qarasiz reklama qilaveradi, Amerika ham, Rossiya ham o'zini shu voyenniy nimalarni reklama qilaveradi. O'zlari mana alhamdulillah ana shunday necha yillik tayyorlangan spetsnaslar bu yerda mujohidlar oldida pamper saqib yuribdi alhamdulillah. Buni birodarlar ko'rib turibdi. Ya'ni bu qarshisidagi odam bilmaydiki, ularni askarlari hammasi nima qiladi? Hayotda yaxshi ko'radi. Lekin mujohidlar oxiratga ketishni, shahodatni yaxshi ko'radi. Ular hayotda yaxshi ko'rgandaqa. Bu odamni qo'rqitib bo'ladimi? Bu odamni qanday qo'rqitib bo'ladi? Bu shuncha qo'rqib tursa, bu yerda mujohid fidoya qilib tursa, buni mujohid tepadan pastdan urib tursa, mujohid hozir yerda 20 tonnani olib turib, borib portlatib yuboryapti kamaz bilan. Uradi, chekir portlatyapti. Bular tushunmay qolyapti dushman. Bu deyapti, bu bilan nima bilan qo'qitsa bo'ladi? O'zini portlatib turgan odamni. <laughs> Qanday qo'qitishlik yo'li bor deyapti-da. Bu ham keyin buni o'zi qo'qityapti. Robin nomini aytdi, sen kimni qo'qityapsan deyapti. Sen kim huquq deyapsan? Biz deyapti, sen senlarda askarlarning hayotda yash ko'rsa, biz deyapti shahidlikni shunaqa yash ko'ramiz deyapti. Deganda u ko'rdiki, bu variant o'tmadi, bu qo'rqitib o'tmadi. Bunga tinchlik kerak. kecha ko'rdi birinchi zarbada bu mujohidlar zarbasini. So'ngra aytdiki, o'zlari bilan bu bilan Hiraql bularni podshohi bir domlalarni jo'natgandi rohiblarni. Sen ham bo'lib qolarsan ularga deb. Bir olimni jo'natgan edi. U keldida, ki u aytdiki, o'sha domlani chaqiringlar dedi, rohibni chaqiringlar dedi. Keyin u u rohibi keldi. Keldi, unga aytdiki, sen gaplashchi dedi, bu arab birodar bilan dedi, nimani xohlayotgan bo'lardi? Bir dini bilan bir munozara qilib ko'r, munozara qilib ko'r dedi. Shunda u buni Robi ibn Omirni savol etib boshladi ular rohiblari. <clears throat> Birinchi shunday savol berdi. Ey arab birodar, biz dedi o'qigan ilmlarimizda, Injil kitobida shunday topganmizki, biz deyapti, biz o'zimizni diniy kitoblarimizda arab bir payg'ambar chiqadi. u xoshimiy bo'ladi, Qurashiy bo'ladi. Uni alomati deyapti, Alloh taolo uni osmonga olib chiqadi deyapti, sayr qilgan deyapti. Shu ish bo'lganmi sizlar dedi. Deganda bu kishi aytdiki, "Bala" dedi, "Bo'lgan" dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Subhanallazi asro bi'abdihi layla minal masjidil harom ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina" degan oyati bor. Ya'ni Isro surasi bor. Ya'ni Alloh taolo aytganidiki, o'zini bandasini, ya'ni Muhammadni qorong'uda tunda Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zot pokdir, ayb-u pokdir degan edi. Ya'ni kechasida Alloh taolo sayr qildirgan edi. Mana bu oyatni o'qib berdi. So'ngra u yana rohib aytdiki, yana biz kitobimizda topganmizki, Alloh taolo mana bu ummatga va mana bu payg'ambar va uni ummatiga bir yilda bir oy roza tushirdi. Ramazon rozasini farz qiladigan. Shu narsa sizlarda kitobingizda bormi dedi. Deganda bu aytdiki, Robiy ibn Omir, "Bale" dedi, "Bor" dedi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on deb o'qib berdilar. Yana Ramazon haqida oyat o'qidida mana ana shu oyatda nima degan yeri bor edi? "Faman shahida minkum" Ey mu'minlar, kiminglar mana shu oyda bo'ladigan bo'lsanglar, falyasumu rozasini tutsin degan oyat bor edi. Shuni o'qib berdilar. So'ngra u aytdiki, yana u rohib, biz yana kitobimizda topganmizki, sizlarni dininglardagi odam bitta yaxshilik qilsa 10 barobar ajr beriladi degan. Shu narsa bormi dedi. Deganda, "Bale, Alloh taolo oyatda aytganki, man jaa bil hasana falahu ashra amsalha." Kimki bitta yaxshilik qiladigan bo'lsa, unga 10 barobar beramiz deb Alloh taolo aytgan dedi. So'ngra yana aytdiki, Alloh taolo biz o'zimiz kitoblarimizda topganmizki, Alloh sizlarni ana shu payg'ambarlarga Muhammadga salovat aytishga buyurdi deb topganmiz. Shu narsa bormi deganda, "Bale bor" dedi. Oyatda Alloh taolo aytganki, Alloha va malaikatahu yusalluna alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima." Ey iymon keltirganlar, albatta Alloh va uni farishtalari payg'ambarga salovat aytadilar. Ey iymon keltirganlar shunday ekan, sizlar ham salovat salomlarda aytinglar deb Alloh taolo buyurgan dedi. Mana bu oyat bilan javob berdi. Endi mana shu o'rinda bir urg'uda odam mana musulmon odam mana shunday bo'lishi kerak. Jami xulq bo'lish kerak. Dushmaningizni o'zini tili bilan gaplashadigan bo'lingda. Qani dushman boshda harbiy tarafdan kelyapti, harbiy taraflama javob beryapti. Jangda jangdan gaplashib qo'ydi. Endi ilmingiz kelyapti, ilm bilan javob beryapti. <laughs> Alloh akbarda islomni musulmon qo'mondonlar mana shunday yetuk bo'lishi kerak. Hamma taraflama javob beradigan bo'lishi kerak. Ya'ni un bilan munozara o'rniga bir rohib kelsa uni kallasini olib tashlash kerak emasda. Unga ilm bilan kelyapti, ilmga ilm bilan javob berish kerak. Qilich bilan kelsa qilich bilan javob berish kerak. Tushunali? Islom hammaga o'zining tilida javob bera oladi. Shuning uchun mana sahobalar yakka yakka chiqsa, yakka yakkadan ham javob bergan. yakka yakka muborazaga ham chiqqan. Shuning uchun tirnovkalarni ham qilish kerak. Ertagalar spesnaslar bizni ham adimadinga chaqirib qolsa, muborazaga chaqirsa, turmaylik, birodarlar. shuni u tarafdan ham uradigan bo'lishimiz da yakka mekka urishuvdan ham mana payg'ambar sollallohu davrida qancha muborazalar bo'lib o'tgan, bilasizlar. Hamza roziyallohu Ali roziyallohu anhu muborazalarga chiqib yurganlar-ku. So'ngra Jorjich mana bu gapni eshitdi-da, achchig'i chiqib ketdi, g'azab kelib ketdi-da, va aytdik yonidagilarga, bu, bu rohib nima deyapti? O'zi bizga do'stmi yoki ularga do'stmi dedi. Haq demay, ular tarafdan ham haq dedi. Ular to'g'ri chiqib qolyaptimi deganda, shunda yonidagi bittasi aytdiki, shu siz gaplashayotgan shu Robiya dedi, kecha sizni akangizni o'ldirgan mashhur bo'ladi dedi. u birdan ko'zlari qizardida, achchig'i chiqib ketdi-da, shuni uni xiyonat qilmoqchiligi bilinib turdi-da, o'zi elchiga o'lim yo'q, o'ldirmaymiz deb o'zi kelishilgan-ku. Lekin xiyonat yo'liga tutmoqchi bo'lib turganda, buni Robi'a ibn Amr sezib qoldi. Sizni birdaniga o'zini qilishini oldi, unga qilib qilish bilan urdi. uni qatl etdi Alloh dini bilan. Otinga mingashdi, ana shu yerda ana shu yerdagilarni jang qilishni boshlab qattiq takbir aytib yubordilar. Ya'ni takbiri ularni xiyonat qilganligini belgi sifati dedi. U yerda musulmonlar ham xushyor bo'lib qarab turgan edi. Esinglarda bo'lsa aytib o'tganganida, menga himmat qilinglar, hujum qilinglar degan edi. Agar menga ular xiyonat qilgan bilsanglar deb. Shunda Yazid ibn Abu Sufyon eshitdi birodarlar dedi, ular Allohning dushmanlari xiyonat qildi birodarimiz dedi. Hujum dedilar. Dedilar, hammalar hujum qilindi. Yana ikkinchi marotaba qo'shin yo'l o'tib bir-biriga. qattiq jang shiddatlashib ketdi, qattiq. Jang rosa qattiq bo'ldi. Ulardan yana 8000 dan 1200 tasi o'lgan bo'lsa, o'shunda 7000 ozroq askar qolgan bo'ladi. Bu yerda bu yerda musulmonlar ham ana 2000 tadan ozroq qoldi. 120 ta shahid berdi. Ikkala tarafdan yana bir-biri bilan qattiq to'qnashuv bo'lib turgan vaqtda va musulmonlar soni ozroq edi. Shu vaqtda kutilmaganda Shurahbil ibn Hasana degan payg'ambar aleyhissalomning vahiyini kotibi Madina tarafdan buni Abu Bakr roziyallohu anhu jo'natgan edi, keyin kichqilib. Ular kelib qoldi, Alloh taolo. Uchinchi guruh keyin ular ham qo'shilib ketdi. Mana bu holatdan dushman yana xatirab ketdi. Dushman qo'rqib ketdi yana. Qo'rqib ketdi, ular sekin-sekin chekana boshladi. Lekin Tabuk mintaqa shunaqa yer ediki, cho'lli yer edi. Ham ularni otidan ko'ra arablarning oti tezroq chopardi. Ular orqaga qochsa desa darhol kirib ketadigan unaqa bir nimalar yo'q edi. Qo'rg'onlar yo'q edi, kirib oladigan. Quruq yerida ular quvlab, quvlab, quvlab qochganini quvlab, o'rab-o'rab o'ldirib-o'ldira boshladilar boshladilarda, hattoki deyapti 8000 askardan birontasi qolmadi deyapti. So'ngra bular <clears throat> jang tugagandan keyin hammalar takbirlar aytdilar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar aytdilar. Juda xursand bo'ldilar mujohidlar. Juda ruhiyatlari ko'tarildilarda, so'ngra Shaddod ibn Avs roziyallohu anhu, mana bu ulug' sahobiy, u kishiga 500 ta otliq berdilarda, g'animatlarni hammasini to'plab berdilar. Faqatgina qurol aslaharda olib qolishdi va hamda yeb ichadigan narsalar o'zlariga olib qoldilarda, qolganini Amirul Mu'minin Abu Bakr roziyallohu tarafga poytaxt Madinaga jo'natdilar. www.sodiqlar.info